12675-fatvo. Roza tutib, namoz o'qimaydigan kishilarga eslatma. Savol: Agar inson Ramazon rozasini tutishga va faqat Ramazonda namoz o'qishga haris bo'lsa-yu, lekin Ramazon tugashi bilanoq namozni tark etsa, uning rozasi qabul bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Namoz islom rukunlari ustunlaridan biridir. U ikki shahodatdan keyingi eng muhim rukun bo'lib, farzi aynlardandir. Kim uning vojibligini inkor qilib tark etsa yoki beparvolik va dangasalik bilan tark qilsa, kofir bo'ladi. Ammo Ramazonda roza tutib, faqat Ramazonda namoz o'qiydiganlarga kelsak, bu Allohni aldashdir. Allohni faqat Ramazonda taniydigan qavm qanday ham yomon qavm. Ramazondan boshqa paytda namozni tark qilgan hollarida ularning ro'zasi durust bo'lmaydi, balki ular shu bilan katta kufr keltirib kofir bo'ladilar. Garchi ulamolarning ikki qavlidan sahroga ko'ra namozning vojibligini inkor qilmasalar ham, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday sabit bo'lgan. Abdulloh ibn Burayda otasi Burayda al-Aslami radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر biz bilan ular ya'ni munofiq va kofirlar o'rtasidagi ahd namozdir kim uni tark etsa batahqiq kofir bo'libdi bu hadis Jami' at-Tirmizi 2621 Sunan Nasoiy 463 Sunan Ibn Moja 1079 va Musnad Ahmad 22987 raqam ostida rivoyat qilingan. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 4143. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislari ham bunga dalolat qiladi. Ra'sul amri al-islam va amuduhu as-sola va zirvatu sanamihi al-jihad. Ishning boshi islom, uning ustini namoz, eng yuqori cho'qqisi esa Alloh yo'lidagi jihoddir. Jamiot Tirmizi 2616-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Irwaul Galil 413. Yana quyidagi hadis ham Jabir radhiyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallamning inna bayna ar rajuli va ash shirki wal kufri as sola. Namozni tark qilish kishi bilan shirk va kufr o'rtasidadir deganlarini eshitganman. Sahih Muslim 82-hadis. Bu ma'nodagi hadislar juda ko'pdir. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning oilalari va sahobalariga Allohning va salomlari bo'lsin. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita 10-mujallad 140-bet. Vallohu alam.